Кеп, я вам повторюю, все буде окей. Можете потім назвати мене Оклахомською перекупкою. Ні-ні. Я вам не сказав про це ввечері, щоб не псувати сну. Дякуємо Богові, що не було жертв. Якби ви бодай раз глянули на ту кляту тріщину. Окей, окей, почекаємо вашого оттера. Вже летить? Не чую, кеп. А вієтка вже в повітрі? Кеп, то болячок перервався зв'язок. Філмарш почав сам викликати борт англійського криголама. Це тривало добрих 20 хвилин, і тоді на північному сході з'явився смугастий білозелений оттер, якого першими помітили бельгієць та Хоцудай. Літак став кружляти над табором, і з рації полинули тихенькі гудки. Філмарш слухає. Так, невеличка катастрофа. Я вже капітанові доповів. А вас дуже погано чути. Що, що, невеличка магнітна буря? То ви хоч над головою не гурчіть, бо зовсім нічого не чути. Повторіть, ми збилися з курсу? На скільки миль? Урахуємо. Що, що, оаза? Літак зробив останнє коло і зник а філмарш вийшов з намету червоний від крику, наче щойно викупався в гарячій воді. Попереду Оаза, сказав він до всіх, хто стояв біля його намету. Оттер зараз іще прилетить. Хай би чорт забрав оцих бруса і лоу. Усьому винні вони збились із свого маршруту. Оаза в вширшки 20 миль. Усі похнюпились. Романтичне слово оаза зовсім не пасувало до шостого материка. Зловісна кам'яна пустеля, скопище безладно наверганих брил, своєю непрохідністю ще страшніших, ніж материковий льодовик. І далеко вона звідси? спитав матрос. Пілот каже, милі за півтори. Знову почувся зумер, цього разу на диво голосний. Півмарш поліз до намету, і розмова почалася з найвищих тонів. Капітан Криголама Роберт Скотт звинуватив американського професора в браку елементарного виховання, і той закричав Самі ви не виховані. Хай скаже пілот вашого літака була магнітна буря. Це вона перервала зв'язок. Скінчивши розмову з капітаном, Філ Марш виліз і повідомив журналістам те, що вони вже й самі збагнули, тупцюючи неподалік. Той джентльмен наполягає, щоб ми покидали все, що заважатиме в дорозі, взяли тільки найнеобхідніше і не шкодували їх. Як це розуміти? спитав Жак Антуан. Він умисно прикидався не нетямущим. Їдемо через кам'яну пустелю навпрошки. В обхід ази. Так радить капітан і мені здалося, що та його порада більше схожа на наказ. Але не в цьому справа. Обминемо кам'яну пустелю з заходу і знову вийдемо на свій мільовий меридіан, леді джентльмени. Хоча професор довгим поглядом обвів присутніх і спинився на Кетрін. Молода жінка заохотливо кивнула йому. Вони про щось домовилися потай. Хоча, коли комусь уже забракло сил, коли хтось відчуває, що не дійде пішки до корабля, я зв'яжуся з капітаном. Умовлю прислати гелікоптер або літак. Усі знали, що гелікоптери демонтовані і лежать у трюмах корабля. Їх капітан витягне хіба в екстреному випадку. Але винуватець потім потрапить у 12 репортажів. Жоден журналіст не промене доброї нагоди поспівчувати іноземному колезі. Це так подобається читачам. Професор зіграв на найтоншій струнці. Матросові стало смішно від тих потуг. Міг би спокійнісінько сказати професоре марше, викликайте гелікоптер, я далі не піду. Та він почувався на сназі витримати дальшу дорогу. Жак Антуан механічно тер хутряною рукавицею ніс, певно, борсався між стілою і харибдою.